Ε, μπορείτε να τη βρείτε και στο Play Store και στο iTunes και όπως λέω κάθε φορά για σας που αγαπάτε ειδικά αυτή την εκπομπή, υπάρχει ανοιχτό γκρουπάκι στο facebook, ραδιοφωνική εκπομπή από Λαυστανέθνα με ελληνικού χαρακτήρες και βρίσκεται εκεί όλες τις περασμένες ε, εκπομπές σε ηχογράφηση και tracklist στο κάθε post, ώστε να ξέρετε τι περιέχει η κάθε εκπομπή έχω ανεβάσει την εκπομπή της προηγούμενης Δευτέρας, απλά δεν την έχω ποστάρει ακόμα, πολύ σύντομα θα γίνει και αυτό. δεν μου αρέσει έτσι να μένω πίσω γιατί ε, αν περάσει μια-δύο μετά η αναβλητικότητα έρχεται ακόμα πιο εύκολα για να το ακόμα περισσότερο. Ήρθε λοιπόν η στιγμή για το πρώτο αφιέρωμα της ε, φετινής σεζόν, αν πούμε το Σεπτέμβρη, την αρχή της σεζόν δηλαδή και ίσως έχω κάνει διάφορα αφιερώματα που πλησιάζουν στη θεματική της σημερινή, αλλά όχι ακριβώς. Ιστορία λοιπόν, μάθημα ιστορίας μέσω των τραγουδιών. Πόσοι και πόσοι καλλιτέχνες δεν έχουν εμπνευστεί από κάποια πραγματική ιστορική συγκυρία και αποφασίσανε να συνθέσουν ένα κομμάτι για να περιγράψουν κάποιο γεγονός. Άλλοτε θετικά, άλλοτε αρνητικά, άλλοτε απλά μια απεικόνηση. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αμερικάνικης ε, νεότερης ιστορίας είναι φυσικά ο εμφύλιος πόλεμος, βόρειο και νότι, ε, υπέρμαχοι της δουλείας και πολέμοι αυτής. Ε, γνωρίζουμε την κατάληξη. Και υπάρχει ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 60 και από το συγκρότημα The Band. Εμείς θα το ακούσουμε από την Joan Baez που θεωρείται έτσι αυτό το κομμάτι ότι είναι τόσο πολυσύνθετο. Ε, στην ουσία περιγράφει σκηνές του, της ε, εμφύλιας ε, διαμάχης μεταξύ των δύο πλευρών της ε, Αμερικανικής Υπήρου και κάποιοι το χρησιμοποιούν ας πούμε ακόμα και σήμερα σαν ένα σκοπό που τους πηγαίνει έτσι ε, σε νοσταλγικές ε, θυμίσεις της περιβόητης ομοσπονδίας.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 my father before me. πασίγνωστο κομμάτι λοιπόν, ε, Joan Baez, The Night They Drove old Dixie Down. Για σας που συντονιστήκατε μόλις τώρα, είναι εκπομπή «Απολαύστα Νέφνα» και έχουμε αφιέρωμα σε τραγούδια που βασίζονται σε ιστορικά γεγονότα. Περιγραφή λοιπόν από μια ε, διαμάχη εν μέσω του εμφυλίου πολέμου ήταν το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. The Night They Drove old Dixie Down. Καλησπέρα στο Φιλοφώτη. Καλησπέρα στη φίλη Χαρά. Δεν τη γνωρίζω την ταινία για την Τζοαν Μπάιζ. Ε, μας γράφει εδώ η Χαρά ότι ήταν συνήθες πρεμιέρας. Βιογραφική ταινία θα την αναζητήσω. Καλή ευκαιρία. Ε, κοντά στην ιστορία που μας ξεκίνησε η Τζοαν Μπαέζ... αλλά λίγο πιο πίσω, η διαμάχη αυτή τη φορά μεταξύ των ε, Αμερικανών, των νέων Αμερικανών δηλαδή, και των ε, Άγγλων. Η μάχη για την ε, απόσχηση από το στέμα. Ε, λίγο πολύ είναι γνωστά τα γεγονότα και οι αλληλουχίες των μαχών. Μία από τις πιο σπουδαίες ε, μάχες αυτού του, του πολέμου ήταν η μάχη της ε, Νέας Ορλεάνης που έγινε το 1815, 8 Ιανουαρίου, μεταξύ του Βρετανικού στρατού και του Αμερικάνικου. Η περιγραφή αυτής της ε, ε μάχης από την ε, πλευρά ενός Αμερικάνου στρατιώτη με λίγο έτσι κομικά στοιχεία ηχογραφήθηκε σαν τραγούδι πρώτη φορά από τον ε, Jimmy Driftwood το 1936 ο οποίος ήταν ένας καθηγητής ιστορίας και ήθελε με αυτόν τον τρόπο να πείσει ας πούμε τους μαθητές του να διαβάζουν με πιο έτσι, ευκολία ε, την ιστορία τους, τα μαθήματά τους εν ολίγης, να κάνουν homework. Ε, από τότε έχει διασκευαστεί από αρκετούς και ο πιο έτσι που έκανε σουξέ ας πούμε και η ηχογράφησή του έμεινε, πιο, έμεινε επικρατέστερη είναι ο Τζόνι Χόρτον. The Battle of New Orleans. mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans and we caught the bloody British in a town in New Orleans. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We looked down the river and we see the British come, and there must have been a hundred of them beating on the drum. They stepped so high and they made the bugles ring. We stood beside our cotton bales and didn't say a thing. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Old Hickory said we could take 'em by surprise if we didn't fire muskets till we looked 'em in the eye. We held our fire till we see their faces well. Then we opened up our squirrel guns and really gave 'em well. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it. Well, down the Mississippi to the Gulf of Mexico. down. So we grabbed an alligator and we fought another round. We filled his head with cannonballs and powdered his behind. And when we touched the powder off, the gator lost his mind. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run. On down the Mississippi to the Gulf of Mexico. The Battle of New Orleans, Johnny Horton, ε, έχει ενδιαφέρον καθώς ένα κομμάτι που σχετίζεται τόσο πολύ με την Αμερικάνικη ιστορία ο ρυθμός του ε, μας θυμίζει Ιρλανδικούς ε, σκοπούς και αναλογιστούμε ότι ε, το κομμάτι γράφεται από τη σκοπιά ενός Αμερικάνου που πολέμησε στην ε, μάχη της Νέας Ορλάνης το κάνει λίγο έτσι <laughs> τραγική ηρωνία πως μπλέκονται οι κουλτούρες ε, θα αφήσουμε τον 19ο αιώνα πίσω μας, τον εμφύλιο και τον, τη μάχη για την ανεξαρτησία της Αμερικής και θα έρθουμε πολύ πιο κοντά στο τώρα και συγκεκριμένα στο 1975 όπου συνέβη το ναυάγιο του καραβιού Edmund Fitzgerald. Ε, το ναυάγιο έγινε στις 10 Νοεμβρίου του 1975 στη λίμνη Superior. Ε, το κομμάτι κυκλοφόρησε μόλις ένα χρόνο μετά, το 1976, και περιέγραφε την τραγική κατάληξη των 29 ανδρών οι οποίοι πέσανε, ε, χαθήκαν όλοι όταν το καράβι βούλιαξε μετά από μια πολύ ισχυρή καταιγίδα. Ε, η περιγραφή της τραγωδίας είναι αρκετά ακούντως συγκινητική και μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι κάποια κομμάτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν ενός τύπου μνημόσυνο και ένα τρόπο να τιμήσουμε αυτούς που χαθήκανε. Δεν είναι έτσι μια ξερή περιγραφή, αλλά έχει και, περιέχει και αρκετό συνέστημα. Gordon Lightfoot, Wreck of the Edmund Fitzgerald. Shagumi. The lake, it is said, never gives up her dead when the skies of November turn gloomy. With a load of iron ore, 26,000 tons more than the Edmund Fitzgerald weighed empty. That good ship and true was a bone to be chewed when the gales of November came early. ship was the pride of the American side, coming back from some mill in Wisconsin. As the big freighters go, it was bigger than most, with a crew and good captain well seasoned. Concluding some terms with a couple of steel firms when they left fully loaded for Cleveland. Then later that night, when the ship's bell rang, could it be the north wind they'd been feeling? paddle tails sound, and the wave broke over the railing. And every man knew as the captain did too, 'twas the witch of November come stealing. The dawn came late and the breakfast had to wait when the gales of November came slashing. When afternoon came, it was freezing rain in the face of a hurricane west wind. When supper time came, the old cook came on deck saying, Fellas, it's too rough to feed you. 7 p.m. a main hatchway gave in. He said, fellas, it's been good to know ya. The captain wired in, he had water coming in, and the good ship and crew was in peril. later that night, when his lights went out of sight, came the wreck of the Edmund Fitzgerald. Does anyone know where the love of God goes when the waves turn the minutes to hours? The searchers all say they'd have made Whitefish Bay if they'd put 15 more miles behind her. They might have split up or they might have capsized. They may have broke deep and took water. And all that remains is the faces and the names of the wives and the sons and the daughters. Lake Huron rolls, Superior sings in the rooms of her ice water mansion. Old Michigan steams like a young man's dreams, the islands and bays are for sportsmen. And farther below Lake Ontario takes in what Lake Erie can send her. the iron boats go as the mariners all know, with the gales of November, remember. In a musty old hall in Detroit, they prayed in the Maritime Sailors Cathedral. The church bell chimed till it rang 29 times for each man on the Edmund Fitzgerald. And the legend lives on from the Chippewa on down of the big lake they call Gitchagumi. Superior, they said, never gives up or dead when the gales of November come early. Gordon Lightfoot, Wreck of the Edmund Fitzgerald. Ένα τραγικό ναυάγιο που κόστισε τη ζωή σε 29 ναυτικούς. Καλησπέρα και στο φίλο Δημήτρη στη Ραφίνα, σταθερός ακροατής αυτής της εκπομπής και τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Ε, τα κομμάτια που ακούσαμε μέχρι στιγμής απαριθμούν ένα ιστορικό γεγονός το καθένα. Το κομμάτι που θα ακολουθήσει ούτε 10, ούτε 20, 114 ιστορικά γεγονότα και φυσιογνωμίες. Μιλάμε φυσικά για τον ε, Billy Joel, We Didn't Start Fire, κομμάτι που γράφτηκε ε, τα 1989 και ε, η έμπνευση για αυτό το κομμάτι ήταν όταν βρισκόταν στο στούντιο, είχε ήδη κλείσει τα 40 εκείνη την περίοδο και μιλούσε με έναν πιτσιρικά φίλο του Σον Λέλλον, δηλαδή του ενός εκ των δύο ε, γιον του Τζον Λένον και είχαν την κλασική έτσι, διαμάχη που ε, θα σας έχει τύχει σίγουρα μεταξύ από δύο γενιές. Ε, μιλούσε ο Μητρικάς και έλεγε πόσο χάλια είναι να είσαι 21 το 1989 ε, και του είπε ο σίγουρα το να είσαι 21 είναι χάλια πάντοτε και του αντιγυρίζει ο μικρός ότι ναι, αλλά εσύ ήσουν 21 στη δεκαετία του 50 και στη δεκαετία του 50 τίποτα δεν συνέβαινε. Όλα πηγαίνανε με λιγάλα που λέει ο λόγος και του αντιγύρισε ο Μπίλι Τζόελ ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι, πολλά πράγματα πήγαιναν στραβά, ο πόλεμος στην Κορέα, η κρίση του, της διόρυγας του Σουέζ και ένα σωρό άλλα πράγματα. Και εκεί μπήκε η σπίθα για να σκεφτεί αυτό το κομμάτι που αν θα βάζαμε έτσι μια περίληψη είναι ότι ε, δεν είναι μια γενιά απαραίτητα υπεύθυνη για όλα τα δεινά. Ο κόσμος γυρίζει και γυρίζει και κάποια πράγματα, ειδικά ιστορία, κάνουν πολλές φορές ένα επαναλαμβανόμενο κύκλο. Ε, το κομμάτι πήρε πολύ καλές κριτικές και πούλησε παρκούντος. Ο ίδιος ο Μπίλι Τζόελε το έχει κατά τρόπο έτσι αποκηρύξει, τουλάχιστον προς την ε, μουσική του πλευρά. Όχι τόσο για τους στίχους και το νόημα, όσο ε, τη μελωδία. Ο ίδιος ε, <laughs> αυτό χαρακτήρισε το κομμάτι του ότι ακούγεται, αν απογυμνώσει τους στίχους, σαν τον τροχό ενός ε, Όπω Όπως και να γίνει, ε, δεν την ξεκινήσαμε εμείς τη φωτιά και έκαιγε ε, από πάντα από μόνη της. Πλαισίως αφήσαμε το πρώτο ημίωρο της απόψινής ε, μουσικής εκπομπής μας ε, πίσω. Για σας που κλικάρατε μόλις τώρα στο link του Κόνη, είναι η εκπομπή «Απολαύστα ανέθινα» και έχουμε αφιέρωμα σε τραγούδια που έχουν βασιστεί σε ιστορικά γεγονότα. Στις 6 Αυγούστου 1945 έμελε να τελειώσει διαπαντός ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με τη συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας. Αφορμή όμως για να ε, υπάρξει παράδοση ανεφόρων ήταν ε, η ρήψη της πρώτης ατομικής βόμβας στη Χειροσύμα. Το αεροσκάφος που μετέφερε τη βόμβα η οποία είχε το παρατσούκλι Little Boy λεγόταν Νόλα Γκέι. Ε, Νόλα ήταν η μητέρα του πιλότου ο οποίος ε, οδήγησε και εκτέλεσε την αποστολή της ρήψης της ατομικής βόμβας. Ο ίδιος είχε ερωτηθεί το 1975 30 ε, χρόνια δηλαδή μετά την ε, αποστολή ότι δεν μετανιώνω για τίποτα, δεν έχω ενοχές, τύψεις κλπ. Ε, είμαι περήφανος που εκτέλεσα την αποστολή. Έχει ενδιαφέρον να τα βλέπουμε πόσα χρόνια μετά και αφού έχει μεσολαβήσει και ο ψυχρός πόλεμος και όλη αυτή η φρενίτιδα για τους ε, πυρηνικούς εξοπλισμούς, τις δύο υπερδυνάμεις του τότε, ε, θα είχατε δει ίσως και περισσότερη την ταινία το Oppenheimer σχετικά με την ε, κατασκευή της βόμβας και πώς και ο ίδιος ακόμα ο εφευρέτης, ο ιδρυτής της βόμβας να το πούμε, ε, είχε μετανιώσει πικρά βλέποντας ότι η ανακάλυψή του όχι απλά δεν τελείωσε τον πόλεμο διαπαντός αλλά έδωσε έτσι καύσιμο για ατελείωτες ε, μυστικές σειράξεις, ε, εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία επενδύανε όλο και περισσότερο σε μεγαλύτερη έτσι, δόση φόβου, η ατομική βόμβα έγινε βόμβα υδρογόνου κτλ. κτλ, κτλ. Όπως και να έχει, η OMD ή αλλιώς Orchestral Maneuvers in the Dark ε, συνέθεσαν αυτό το κομμάτι, η Enola γκέι, για να εκφράσουν και αυτοί όπως άλλοι και τόσοι καλλιτέχνες την εναντίωσή τους στην ε, χρήση της ατομικής ενέργειας για πολεμικούς σκοπούς. Ακόμα και οι δικές μας οι Τρύπες, Στο πρώτο τους άλμπουμ είχαν ένα τραγούδι το οποίο λέγονταν 6 Αυγούστου και πέρασαν αρκετά χρόνια για να συνειδητοποιήσω ότι πραγματευόντουσαν ακριβώς το ίδιο γεγονός. Το κομμάτι που θα ακολουθήσει το έχουμε βάλει αρκετές φορές μέσα στα χρόνια. Ο ένας λόγος είναι ότι το αγαπώ πολύ είναι ένας από τους μου δίσκους του Bob Dylan και ο δεύτερος λόγος είναι ότι μιλάει για ένα ε, ιστορικό γεγονό της ε, σύγχρονης αμερικάνικης ιστορίας και νομίζω ότι θα γινόταν να λείπει από αυτό το αφιέρωμα. Η αδικία λοιπόν και η, πολεμική, η αστυνομική βία εναντίον του πυγμάχου Ρούμπιν Κάρτερ τον οποίο τον οδήγησε στη φυλακή για πολλά πολλά χρόνια, αδίκως, μέχρι να αποδειχθεί η αθότητά του. Κινητοποίησε τον ε, Bob Dylan να γράψει ένα τραγούδι για αυτόν τον άνθρωπο κυριολεκτικά και μεταφορικά τυφώνα, Hurricane. a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of house. more in time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. number you said you saw the getaway car. Thinking like to play ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw running that night. Don't forget that you are wired. Dexter Bradley said, I'm really not sure. The cop said a poor boy like you can use a break hotel job and you're talking to your friend Bello. You don't wanna have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting just one punch. But he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to a crazy nigga. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed, and the old Algeria agreed. Reuben Carter was falsely tried. The crime was guess who testified? Bello and Bradley, and they both all they lied. And the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? your I'm free to drink martinis and watch the sunrise while Ruben sits like Buddha in a ten foot cell an innocent man in a living hell yes that's the story of the hurricane but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done put in a prison cell but one time he's gonna be the champion of the world Ευτυχώς υπάρχει και το ψαχτήρι εκεί στο facebook και ευτυχώς ε, γράφω τα τραγούδια από τις εκπομπές μου χειρόγραφα, δηλαδή δεν είναι screenshot ας πούμε και έτσι μπορώ να αναζητώ <laughs> αν ξανά έχω παίξει κομμάτι ε, τρεις φορές τουλάχιστον μέσα στα, 10, ε, στα 8 χρόνια που κάνω εκπομπή τον έχουμε ξαναβάλει τον Bob εδώ με τον Τιφώνα, είχε γυριστεί και ταινία ε, δεν την έχω δει ακόμα, ωστόσο το κομμάτι είναι από τα αγαπημένα μου του Bob και θα μπορούσε να πει κανείς ότι μάλλον αποτέλεσε και πηγή έμπνευση για τον δικό μας Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος ε, είχε συνθέσει το μακρύ ζεμπέκικο για τον Νίκο, ε, παρόμοια υπόθεση για την ε, φυλάκιση του Νίκου Κοεμτζή. Έχει γυριστεί και η γνωστή ταινία «Παραγγελιά» με τον ε, ε, Αντώνη Αντωνίου, την Κατερίνα Γόγου και άλλους πολλούς. Ε, πιο πριν ακούσαμε τους OMD με το Enola Gay, θα τους ακούσουμε ακόμα μια φορά. Εδώ έχουμε την πρωτοτυπία ότι έχουν γράψει δύο κομμάτια για την ίδια ιστορική περσόνα το ένα για να το ξεχωρίζουν από το άλλο Προσθέθησαν σε μια παρένθεση την φράση Made of Orleans». Η Ιωάννα Τσιλορένης λοιπόν, η οποία ήταν ε, ηρωίδα των ε, Γάλλων κατά τον εκατοδετή πόλεμο και θεωρείται ότι είχε έτσι θεϊκή καθοδήγηση στους ε, αγώνες και στην εμψύχωσή του στο γαλλικό λαό, ενέπνευσε τους OMD ή αλλιώς Orchestral Maneuvers in the Dark για να γράψουν αυτά τα δύο κομμάτια. Το πρώτο λέγεται John of Arc σκέτο και το δεύτερο το οποίο θα ακούσουμε John of Arc Made of Orleans. πολύ όμορφο και ατμοσφαιρικό και με τα σύνθια έτσι να δίνει τον τόνο. Ε, για όσους το χάσατε, ένας από αυτούς ήμουν και εγώ, αλλά είχα λόγο. Ε, άκουσα μεγάλη επιτυχία το Αγοραφοβικό Φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε το Παρασκευό Σάββατο που μας πέρασε στο Πλήφα, έναν πολύ ωραίο έτσι βιομηχανικό χώρο, εκεί στο Βοτανικό, κάτω από τις γραμμές που λέμε και εμείς οι ντόπιοι εκεί. Ε, μεγάλο ε, γκέλ, κάνανε και οι Regress Bot, οι οποίοι απουσιάζαν από τα συναυλιακά πολλά χρόνια. Ε, είναι έτσι λίγο ακριβοθόρητοι και από ό,τι κατάλαβα πολλοί κόσμος ε, πήρε εισιτήριο για το Σάββατο κυρίως για αυτούς. Ε, χαζεύοντας τα social τους είδα ότι υπάρχει ακόμα μια εμφάνισή τους στη Θεσσαλονίκη όμως 5 Οκτώβρη για κάποιες αποθήκες βλέπω ανακοίνωση, ίσως να έχει σχέση με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, κάτι τέτοιο υποψιάζομαι. Αν είστε πάντως στη συμπρωτεύουσα, μπορείτε να τους αναζητήσετε. Μια φορά τους είχα δει το 2015 και ε, έτσι αν σας αρέσει ο ήχος αυτός με τα σύνθια, νομίζω από τα ελληνικά σχήματα είναι ό,τι καλύτερο. Ας επιστρέψουμε στο θέμα μας όμως, την ιστορία δηλαδή. Γύρω στα 1968, κάποιος κύριος Μικ ε, Τζάγκερ πήρε ένα δανεικό βιβλίο από την ε, τότε φιλενάδα του Μάριεν Φέιθουλ ένα βιβλίο του Μποντλέρ ε, συγκεκριμένα και άλλο ένα ρώσικο βιβλίο από τον Μιχαήλ Μπουλκακόφ, ο κύριος και η Μαργαρίτα, το οποίο είχε μόλις κυκλοφορήσει στα αγγλικά το 1967. Ε, αυτά τα δύο βιβλία τον βοηθήσανε να πάρει έμπνευση για το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Όπου εκεί ο αφηγητής του κομματιού αναφέρει διάφορα έτσι αποτρόπαια γεγονότα της ανθρώπινης ιστορίας και κάπως σαν να μας ε, υπονοεί ότι ο ίδιος τα προκάλεσε ή ο ίδιος ήταν υπεύθυνο και αν μπορούμε ε, βάσει έτσι των φρικαλαιοτήτων να μαντέψουμε το όνομά του. Τι λέτε εσείς, μπορείτε να το βρείτε. music your way, only on Canyon Air Web Radio. Take a trip with me in 1913 to Calumet, Michigan, in the copper country. I'll take you to a place called Italian Hall. I'll take you in a door and up a high stairs. Singing and dancing is heard everywhere. I'll let you shake hands with the people you see and watch the kids dance round the big Christmas tree. You ask about work and you ask about pay. They'll tell you they make less than a dollar a day. Working their copper claim, risking their lives. So it's fun to spend Christmas with children and wives. There's talking and laughing and songs in the air. And the spirit of Christmas is there everywhere. Before you know it, you're friends with us all driving your damn zing around and around in the hall. Well, a little girl sits down by the Christmas tree lights to play the piano, so you gotta keep quiet. Hear all this fun, you would not realize that the copper boss, stug men are milling outside. The copper boss, thugs stuck their heads in the door. One of them yelled and he screamed, There's a fire. A lady, she hollered, There's no such a thing. Keep on with your party, there's no such a thing. A few people rushed, and it's only a few. It's just the thugs and the scabs fooling you. A man grabbed his daughter and he carried her down, but the thugs held the door and he could not get out. And then others followed, a hundred or more, but most everybody remained on the floor. The gun thugs, they laughed at their murderous joke while the children were smothered on the stairs by the door such a terrible sight I never did see. We carried our children back up to their tree. The scabs outside still laughed at their spree. And the children that died there was 73. The piano played a slow funeral tune. And the town is lit up by a cold Christmas moon. The parents they cried and the miners they moaned. See what your greed for money has done. Ακριβώς τα μισά της απόψινής εκπομπής, μία ώρα πίσω μας, μία ώρα μας απομένει. Ακριβώς μετά το σποτ των 8 ήταν ο Woody Guthrie 1913 Massacre. Το κομμάτι, αν και μπαλάντα, μιλάει για ένα πολύ τραγικό και θλιβερό γεγονός. Γράφτηκε από τον ίδιο τον Γκούτι Guthrie το 1945 και βγήκε και ε, αρχικά στο άλμπουμ Struggle, το οποίο ήταν ένα κομμάτι φυσικά με κυρίως έτσι, κομμάτια της ε, ε, τραγούδια της εργατικής τάξης. το τραγούδι εξιστορεί τον θάνατο 73 ε, όχι ανθρακορίχων, πώς να τους πούμε, χαλκορίχους, copper miners στα αγγλικά. Άραγε υπάρχει μία λέξη για αυτό στα ελληνικά. Οι εργάτες τέλο πάντων στα ορυχεία χαλκού, να το πούμε περιφραστικά, απεργούσαν εκείνη τη χρονιά, το 1913, γύρω στα 15.000 άτομα δουλεύανε... στην βιομηχανία της εξόριξης του χαλκού και έτσι σαν ένα τρόπο εξύψωσης του ηθικού, φαντάζομαι δεν θα είχαν πληρωθεί κιόλα, ε, διοργανώσανε μια μάζοξη σε ένα χώρο ο οποίος εδώ αναφέρεται ως Italian Hall, ε, ένα διόρφο παλιό κτίριο για να μαζεύτηκαν λοιπόν παραμονή Χριστουγέννων για να γιορτάσουν μαζί με τις οικογένειές τους και να έτσι κρατήσουν το απεργιακό ηθικό ψηλά. Όμως κάποιος, άγνωστο ποιος, αλλά ξεκάθαρα για προβοκάτσια, φώναξε μέσα στον κόσμο, ο οποίος ήταν ήδη αρκετά έτσι, συνοστισμένος, φώναξε τη λέξη φωτιά. Ε, η, ο δεύτερος όροφος με το ισόγειο ενωνόντουσαν μόνο με μια σκάλα πολύ απότομη και αποτέλεσμα αυτής της ε, προτροπής για να τρέξει ο κόσμος με τη φωτιά ήταν να αποδοπατηθούν και να χάσουν τη ζωή τους 73 άτομα. Κανείς δεν έμαθε ποιος έκανε τη φάρσα αλλά οι κασίες της εποχής μιλούσαν για αντιεργατικά έτσι, συμφέροντα. Κάποιοι που δεν θέλανε το ε, σωματείο των ε, εργατών να μείνει ισχυρό και να πετύχει στην απεργία τους. Καλησπέρα και στον Όμηρο. Ε, μας γράφεις για τους Κένεντις. Ναι, στο Sympathy for the Devil αναρωτιέται ο διάβολος μέσω της φωνής του Mick You ask me if, ε, who killed the Kennedys, it was me and you και διάφορα άλλα ιστορικά γεγονότα στους, ε, στο τραγούδι των Stones, η Ρωσική Επανάσταση, ε, η δολοφονία της Αναστασίας, τα tanks των Ναζί που προελάβουν στην Ευρώπη και άλλα διάφορα πολλά. Ε, είπαμε λοιπόν για διάφορα κομμάτια τα οποία ξεστορούν ένα ιστορικό γεγονός με εξαίρεση τον Billy Joel που ακούσαμε πιο πριν ε, και το We Didn't Start the Fire. Άλλο ένα τέτοιο κομμάτι που έχει έτσι μια μακριά λίστα με πρωταγωνιστές. Είναι ένα το οποίο επικεντρώνεται κυρίως στην ε, μουσική ιστορία της Αμερικής και δεν είναι άλλο από αυτό. A long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, This'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write? die. This'll be the day that I die. Jesus stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. that I But the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried, and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken. And the three men I admire most the Father, Son, and the Holy Ghost. They caught the last train for the coast. The day the music died, and they were singing, Bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, This'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, Bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Παιδιά που έτσι ενηλικιωθήκαμε τέλη της κατίας του 90, μάθαμε αυτό το κομμάτι κυρίως από την ε, διασκευή της Μαντόνα, έτσι σε τελείως διαφορετικό mood και με πιο ε, αργό vibe και με ένα πολύ όμορφο ε, βίντεο κλιπ θυμάμαι. Ε, κάποια χρόνια μετά μάθαμε ότι ο κύριος Τόν Μακλίν είχε γράψει αυτό το κομμάτι. Βασική πηγή έμπνευση ήταν αυτό που επαναλαμβάνει συνέχεια στους στίχους «Η μέρα που πέθανε η μουσική». Πότε πέθανε η μουσική όμως. Αναφορά είναι για το αεροπορικό δυστύχημα του 1959 στο οποίο ε, χάσαν τη ζωή τους ο Buddy Holly, ο Big Bopper και ο Richie Valens, το γνωστός για το La Bamba, αν θυμάστε. Ε, κάπως έτσι τελείωσε στα μάτια τουλάχιστον του Don McLean η ιστορία του rock and ή τουλάχιστον του rock που εκεί ξεκίνησε τις αρχές του, δεκαετίας του 50 με άξονα αναφοράς αυτό το ε, δυστύχημα και την ε, έτσι, εικόνα ότι η μουσική πέθανε. Ε, διάφορες ιστορίες ξετυλίγονται γύρω-γύρω. Υπήρχαν ε, πολλές θεωρίες για το τι μπορεί να εννοεί ακριβώς ο καλλιτέχνης και ο ίδιος δεν απαντούσε ευθέως. Δεν ξέρω αν ήταν εμπορικό κόλπο ή όχι. Ε, πάντως έχουν βγει και ε, έτσι, μικροί σχολιαστές και βίντεο που προσπαθούν να ερμηνεύσουν ε, ε, τον κάθε έτσι στίχο τι μπορεί να σημαίνει. Για παράδειγμα εκεί που λέει ότι ο βασιλιάς έσκυψε και ο χειροτοπιός του πήρε την κορώνα κάποιοι για πολλά χρόνια θεωρούσαν ότι ήταν ο Bob Dylan ο οποίος πήρε ας πούμε τη βασιλεία του ροκ από τον Elvis Presley. Ο ίδιος ο Μακλίν δήλωσε σε κάποια σχετικά πρόσφατη συνέντευξη του 2005, από ό,τι διαβάζω καλά, ότι δεν ήταν αυτή η περίπτωση και εφόσον λέει ο βασιλιάς που περιγράφει το κομμάτι έχει thorny crown, ε, μιλάει για το Χριστό τέλο πάντων. Οι ίδιες θεωρίες ε, θεωρούσαν ότι στο κομμάτι υπήρχαν αναφορές και τη Τζάνις Τζόπλιν, εκεί όπου λέει «I met a girl who sang the blues and I asked her for some happy news». Ο ίδιος έχει διαλευκάνει λοιπόν αρκετά από τα ε, αυτού του κομματιού. Όπως και να το κάνουμε είναι ένα κομμάτι έτσι λίγο σαν ε, ζωντανό ημερολόγιο των ε, 60's και των αλλαγών που συνέβησαν στην Αμερικανική αλλά και στην παγκόσμια ιστορία. Καλησπέρα στην ε, φίλη Άννη, καλησπέρα και στην Ανά, εδώ, τη δικιά μας Νάνα του Night Flight και στη συνέχεια ένα κομμάτι που έτσι κάποτε άναβε το beef των δύο λαών. Ε, ημών και των ε, γειτόνων. Τι είναι τελικά, Κωνσταντινούπολη ή Ισταμπούλ. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul. Not Constantinople, been a long time gone. Old Constantinople, still it's Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, not Constantinople. So if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. I can't say. People just liked it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. Το 1953 δεν ήταν μια τελείως τυχαία χρονιά, καθώς κλείνανε 500 χρόνια από την ε, άλωση της Κωνσταντινούπολης. Και στα πλαίσια αυτών των εορτασμών, η τουρκική πλευρά τέλος πάντων αποφάσισε να μην ξαναφέρεται πουθενά το όνομα της Κωνσταντινούπολης και να υπάρχει το δικό τους τουρκικό Ισταμπούλ δεν ξέρω ποιος ήταν τότε πρωθυπουργό, μου φαίνονται λίγο αστείες αυτές οι τακτικές, όπως και η μετατροπή της ε, Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Ε, ό,τι και να κάνει κανείς, η ιστορία δεν σβήνεται και ούτε με κάποιο όνομα θα στερήσει από κάποιον το τι έχει καταφέρει ή το τι έχει ζήσει. Όπως και να το κάνουμε, οι Four Lads, καναδικό κουαρτέτο εμπνεύστηκαν από αυτό το story και στις 12 Αυγούστου κυκλοφορήσανε το Ισταμπούλ, Not Constantinople. Μέσα στους στίχους, αν προσέξετε, αναφέρει και άλλες πόλεις και γιατί άραγε αλλάξαν τα ονόματά τους, όπως ε, για όσους ξέρετε εκεί έξω, η Νέα Υόρκη κάποτε ήταν, λεγόταν New Amsterdam, προφανώς ε, έπικη Ο το όλο ιστορικό θέμα μάλλον βοήθησε τους Φορλάτς καθώς ε, μέχρι τις 24 Οκτωβρίου του ίδιου έτους έφτασε το νούμερο 10 στα charts και ήταν και ο πρώτος χρυσός ε, δίσκος του συγκροτήματος. Θα πάμε λίγο πιο μπροστά ιστορικά και σε μια σπουδαία κυρία του πιάνο. Νίνα Σιμών, Mississippi Goddamn. The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. Goddamn, can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows. soon, but the show hasn't been written for it yet. Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path. I think every day's gonna be my last. have mercy on this land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you. Me and my people just about do. I've been there, so I know. keep on saying, go slow. But that's just the trouble. Washing the windows, picking the cotton, you're just plain rotten. you thought I was kidding, Picket lines, school boycotts, they try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. Yes, you lied to me all these you told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady. And you'd stop calling me Sister Sadie. Oh, but this whole country is full of lies. You all gonna die and die like flies. I don't trust you anymore. You keep on saying go slow. that's just the trouble. Desegregation, mass participation, unification. Do things gradually, but bring more tragedy. Why don't you see it? Why don't you feel it? I don't know. I don't know. You don't have to live next to me. Just give me. Έχει φοβερό ενδιαφέρον να ακούσει ένα κομμάτι για πρώτη φορά, να μην πολύ βάση στους στίχους και μετά να κοιτάξεις πίσω από τα σημενόμενα που λέμε και στο χωριό μου. Ένα κομμάτι το οποίο η Νίνα Σιμών ισχυρίζεται ότι το έγραψε μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Θεωρείται ένα από τα πιο δυνατά της έτσι, τραγούδια διαμαρτυρίας. Ε, Mississippi Goddamn, σαν να το μεταφράζαμε Mississippi's γαμότο μου, γαμότο του μάλλον. Ε, το κομμάτι εχμαλωτίζει τα συναισθήματα και την αντίδραση της ε, ίδιας Νίνα Σιμών στα ρατσιστικών κινήτρων ε, εγκλήματα, τη δολοφονία του Έμετ Τιλ, ο οποίος ε, λιντσαρίστηκε από λευκό πλήθος ε, εφόσον υπήρχε υποψία ότι είχε ε, πειράξει απλά ένα άσπρο, μια άσπρη γυναίκα ε, έφηβος ήταν όταν δολοφονήθηκε. Ε, η δολοφονία του Μέτγκαρ Evers στον Mississippi, ε, ο οποίος ήταν ε, αγωνιστής για τα φιλετικά δικαιώματα και μάλιστα ήταν και βετεράνος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό δεν εμπόδισε την ε, Κούκλους Κλά να τον εκτελέσει, όπως δεν εμπόδισε την ίδια διαβόητη οργάνωση να τοποθετήσει ε, μασούρια με δυναμίτη, στο ε, σχολείο βαπτιστών και να σκοτώσει τέσσερα ανήλικα παιδάκια στην ε, Αλαμπάμα. Αν ξανακούσετε το κομμάτι θα δείτε ότι ε, ξεγελάει στην αρχή, έχει ένα χιουμοριστικό τόνο, αλλά στην ουσία ε, η σκέψη της Νίνα είναι ότι δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν θέλω να μου λέτε πια να πάω αργά με τις αλλαγές, ε, never go slow που λέει. Ε, θέλω ισότητα και δικαιοσύνη για τις αδερφές και τα αδέρφια μου. Αυτά από την ε, πολυτάραχη περίοδο που ε, ο ρατσισμός και το, οι φιλετικές διακρίσεις καλά κρατούσαν στην Αμερική. Αλλάζουμε Ήπειρο και περνάμε απέναντι μέχρι την Ιρλανδία για να ακούσουμε τους YouTube και το Pride. to dream, dare to smile, dare to listen. fiction μπήκαμε και εσύ στο τελευταίο ημίωρο της απόψινής μουσική εκπομπή. Αν συντονιστήκατε μόλι τώρα, είναι η εκπομπή «Απολαύσαν έθνα» και έχουμε αφιέρωμα σε κομμάτια που έχουν βασιστεί σε ιστορικά γεγονότα. Back to back ακούσαμε YouTube, πριν και μετά το spot των και μισή. Το κομμάτι που ακούσαμε πριν το spot, Pride, εντό παρένθεση In the Name of Love, είναι ένα κομμάτι από το album του Unforgettable Fire, το οποίο έχει εμπνευστεί από την ε, βιογραφία, το βίο αν θέλετε, του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Ε, κάποιοι είχαν γράψει ότι έτσι, αυτό το Pride παρέπεμπε στην ε, περηφάνεια που είχε ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρίγκαν απέναντι στην Αμερικάνικη πολεμική μηχανή ο ίδιος ο Μπόνο διέψευσε και είπε ότι εμπνεύστηκε για αυτό το κομμάτι μελετώντας τα θέματα των φυλετικών ε, διακρίσεων και φυλετικών δικαιωμάτων, τους αγώνες για την κατάκτηση των φυλετικών δικαιωμάτων και μελετούσε την ιστορία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και του Μάλκομ Μέξ και έβλεπε έτσι ας πούμε και τις ε, δύο διαφορετικές πλευρές ενός κινήματος, την ε, βίαιη προσπάθεια και τη μη βίαιη προσπάθεια, εξ ου και το In the Name of Love. Το κομμάτι και αυτό έχει κάπως ε, αποκληρωθεί ας πούμε από τους ίδιους τους ε, YouTube και ειδικότερα από τον πόνο και αναφέρει έτσι πως κάπως το νιώθει σαν να είναι ένα μισοτελειωμένο σκετσάκι και όχι έτσι ένα πλήρες κομμάτι που πατάει στα πόδια του. Δεν μπορούμε να πούμε για το ίδιο, για το κομμάτι που ακολούθησε ακριβώς μετά, το σπότον και μισή, που περιγράφει τα γεγονότα της ματωμένης Κυριακής Sunday Bloody Sunday, η φιλιρινική πορεία που έγινε το 1972 στο ε, Ντέρι ή σκέτο Derry και άγνωστο πάλι πώς και με πιανού εντολή ο Αγγλικός στρατός ο οποίος επιτηρούσε την ε, πορεία άνοιξε πυρ ε, απέναντι σε άοπλους ε, Ιρλανδούς, ε, ενώντας καθολικούς Ιρλανδούς τέλο πάντων και σκοτωθήκαν αρκετά άτομα, τα οποία άφησε έτσι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα και στην ε, συνείδηση του Ιρλανδικού λαού και στην παγκόσμια κοινότητα συλλογικά. Οι YouTube έχουν γράψει αρκετά πολιτικά κομμάτια, και αν προσέξετε στα live τους προλογίζοντας την ε, ματωμένη Κυριακή ε, πολλές φορές ο Μπόνο θέλει, βρίσκει την ανάγκη να διευκρινίσει ότι this is not a rebel song. Ε, για όσους δεν ξέρουν μπορούν να ανατρέξουν και στα, στα που έχω κάνει για την ελληνική μουσική. Σαν να έλεγε ότι δεν παίρνω το μέρος ε, καμιάς βίας και δεν ε, παρακινώ πούμε να συνεχίσει ο Ήρα, τις βόμβες κτλ. Ε, το θέμα είναι η ειρήνη και να μην υπάρχουν ε, κι άλλοι νεκροί. Από όλα τα ιστορικά γεγονότα που καταπιαστήκαμε σήμερα θα πάμε τώρα με τους ε, Darkness αρκετά πίσω πίσω στους αιώνες Barbarian. took it all. Harbingers of pain. Edmund the Martyr cut down by a Dane on the orders of Ivor the Boneless. Barbarian. Όσοι είχατε ακούσει την ε, εκπομπή της προηγούμενης Δευτέρας θα θυμάστε που σας ανέφερα για την ταινία Spinal Tap The Loudest Band in the UK ε, και πόσο έχουν επηρεαστεί Darkness έτσι και το attitude αλλά και το ενδυματολογικό και το όλο στυλ έτσι το πολύ επιτιδευμένα έτσι ακραίο. Το κομμάτι λοιπόν που έφερε απλά το τίτλο Barbarian, χωρίς περιττές εξηγήσεις, ε, την εισβολή των ε, Vikings στις ανατολικές ακτές της Αγγλίας τον 9ο αιώνα. Ε, όπως ε, έλεγε και ο frontman τους, Justin Hawkins, στο περιοδικό Billboard, ε, το τραγούδι Barbarian έχει μόνο, δεν έχει μόνο ένα, αλλά δύο δραματικούς μονόλογους, ο ένας εκ των οποίων ένα κιθαριστικό σόλο το οποίο ε, χαλαρώνει τα γόνατα. Ε, τώρα αυτό είναι αγγλική έκφραση. The Weekend's Lady Knees. Ε, και ένα ρεφρέν that makes grown men sit directly into their pants. Πολύ μεγαλόσχημη περιγραφή για αυτό το κομμάτι. Η εισβολή των Vikings λοιπόν στην ε, Αγγλία και ο αποκεφαλισμός του Edmund, του βασιλιά της Αγγλίας εκείνη την εποχή. Κλασικές συνθέσεις δηλαδή darkness. Ε, αρκετούς ε, αιώνες πιο μετά και στη Γαλλική Επανάσταση θα μας πάνε οι Ρας και συγκεκριμένα στην κορύφωση αυτή την ε, άλωση της Βαστίλης. Ρας Bastille Day. Αυτό ήταν λοιπόν φίλες φίλοι, άλλη μια κουμπή έφτασε στο τέλος της, όμως πριν σας αποχαιρετήσω δεν γίνεται να μην μιλήσω για το τελευταίο κομμάτι, καθότι αλλιώτικα δεν θα μάθετε για ποιο ιστορικό γεγονός αναφέρεται λοιπόν. Στην ε, παραμονή των ε, ε, session ηχογραφήσεων μια συναυλίας του Frank Zappa μαζί με τις μπάντας του The Mothers of Invention η συναυλία τέλο πάντων αυτή, πριν γίνει ηχογράφηση, ήταν σε ένα ε, καζίνο theater. Μάλλον στην Αμερική υπάρχουν ε, τέτοιοι χώροι. και ήταν η τελευταία, θα ήταν η τελευταία συναυλία αυτού του χώρου πριν κλείσει για το χειμώνα για να κάνει ανακαινήσεις και αφού θα γινόντουσαν ανακαινήσεις, η Deep Purple θα ήταν η επόμενη που θα κάνανε ηχογράφηση εκεί. Ε, στην αρχή λοιπόν του ενός ε, στα πλήκτα του Don Preston και συγκεκριμένα το κομμάτι King Kong, το μέρος ξαφνικά άρπαξε φωτιά όταν κάποιος από το κοινό του live ε, πυροβόλησε με ένα πιστόλι φωτοβολίδας ε, κατευθείαν στην οροφή, η οποία από ό,τι διαβάζω από τις περιγραφές πρέπει να ήταν ε, κάπως σαν ε, ψάθινη αλλά συνθετική, αν καταλαβαίνω καλά από την ε, περιγραφή. Και ενώ δεν τραυματίστηκε κανένας, η φωτιά που ξέσπασε εκείνη τη στιγμή κατέστρεψε όλο το χώρο. Και βέβαια όλο τον εξοπλισμό των Mothers of Invention. Ο Ρότζερ Γκλόβερ, ο μπασίστας των Deep Purple, οι οποίοι βρίσκονταν σε ξενοδοχείο κοντά, ε, εμπνεύστηκε το τίτλο του κομματιού που θα ακούσουμε συνέχεια, ο οποίος είναι πασίγνωστος, καθώς αντίκριζε στην ε, λίμνη Τζενίβα τον καπνό, ο οποίος ήταν τόσο πολύς, ο οποίος ε, τώρα πώς να το περιγράψουμε με φυσικά φαινόμενα. Τέλος πάντων φαινόταν σαν να ξετρύπωνε μέσα από το νερό. Έλεγε ο ίδιος χαρακτηριστικά ότι ήταν η πιο μεγάλη πυρκαγιά που είχε δει στη ζωή του. Ε, στην αρχή λέει ο κόσμος δεν πανικοβλήθηκε γιατί η φωτιά έδειχνε μικρή, όμως ε, γρήγορα το μέρος ε, λαμπάδιασε και δεν έμεινε κόλλημπι που λέμε. Ίσως είναι από τα πιο γνωστά ροκ κομμάτια και αν έχετε πιάσει ποτέ μουσικό όργανο, κιθάρα τέλος πάντων και δοκιμάσατε ποτέ ως έφηβος να βγάλετε έτσι ένα, δύο, τρία κομμάτια. Ίσως ήταν το κομμάτι που δοκιμάσατε την τύχη σας. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω και θα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να απολαμβάνετε ανεύθυνα.